Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ašrafil anbiya'i wal mursalin. Nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. <clears throat> Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru zemlje i nebisa. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu minenika Muhammeda, alihi salatu wassalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvaženi braću, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Svijeda, nakon jaci maza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevevija, rahmetullahi Alihi. Mi lagano ovo dijelo privodimo kraju. Molimo Allah Đelšanu da nas poživi, da ovaj projekat komentarisanja ove veličanstvene i vrijedne knjige i završimo. Kao što znate, u posljednjem predavanju govorili smo i komentarisali smo argumente koji govori o zabrani laži u islamu. Govorili smo o zabrani dvoličnjaštva, zabrani laži, pa smo citirali i spomenuli komentarisali smo onaj dugi hadis u kojem je Allah poslanik alaihi salatu wasalam spomenuo da je jedne večeri, znači sa dvojicom Melika, u snu proputovao i vidio je različite vrste kažnjavanja. Jedan od ljudi koji se kažnjavao i zbog čega je i Imam Ennevi Rahmetullah je citirao hadis u ovom poglavu, jeste čovjek koji se kažnjava na način da je oboren na zemlju, a drugi čovjek iznad njega željeznom kukom, željeznim znači kukama, čupa njegov obraz, njegove uz, e, njegov nos i njegove oči na jednu stranu glavi, pa onda prijeđe na drugu stranu, dok on to čupa, ovaj prvi dio lica zaraste i tako neprekidno. Pa je Allah poslanik ali se je se nam poslije kada je pojašnjavao e, ko su ti ljudi, odnosno kada su njemu meleki pojašnjavali ko su ljudi koje je vidio koji se kažnjavaju na različite načine, pa su mu spomenuli da se na taj način kažnjava čovjek koji i zajutra osvani, pa smisli, izmisli laž i onda pusti u eter da se ta laž proširi po cijelome svijetu. E, nakon toga smo govorili o nekim situacijama u kojima se laž može biti dozvoljena i mislim da smo ako Bog da jasno pojasnili e, pogled Islama prema tom pitanju. Nakon toga počeli smo sa jednom interesantnom temom, a to je podsticaj na provjeravanje onoga što se priča i prenosi. Pa smo rekli da živimo u vremenu kada informacije veoma brzo kolaju, internet je omogućio da ljudi na jednom kraju planete se desi nešto, na drugom planet, dijelu planete se to sazna za nekoliko sekundi putem društvenih mreža. Čovjek vjernik, rekli smo, mora biti pažljiv. Ne može čovjek vjernik biti kolotečina. Ne može čovjek vjernik da bude kao svi ostali. Kao što čovjek vjernik ne može biti u kafani, ne može biti u birtiji, ne može biti u nargila baru, ne može psovati, ne može alkohol konzumirati, ne može vjernik biti u kladionici, isto tako vjernik treba da se razlikuju od drugih osoba u pogledu njegovog odnosa prema informacijama koje dobiva i prema informacijama koje nakon toga prosljeđuje i prenosi. Pa smo spomenuli nekoliko argumenata koji imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo, e, generalno u ovom poglavlju mnogo puta imam Nevi Rahmetullahi Alihi spominje ajet وَلَا تَقْفُ مَا لِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ I ne povodi se za onim što ne znaš. Način dokazivanja ovim ajetom zabrani prenošenja svega što se ne provjeri jeste da se čovjek ne treba povoditi za svime što čuje, za stvarima koje ne zna. Jer vidjet ćemo poslije, jedan od stvari, jedna od stvari u islamu koja je propisana jeste traženje dokaza. Mnogo puta imamo u eter odi informacija koja počinje sa po našim saznanjima. Nezvanično saznajemo, potpisao se neko redakcija ili inicijali i tako dalje. To u islamu ne prolazi. U islamu moramo znati koji je izvor informacije da bi mogli ocijeniti tu informaciju ili e, povjerljiva ili ne. Allah Želšanu u suri El čovječanstvo je postavio jedno veliko pravilo koje nam danas i tekako treba. In džaekum fasikun binebe tebe fetebejenu. Kada vam kakav nepovjedljiv čovjek dođi sa određenom vješću, dobro je provjerite. Da ne bi kao plod toga što niste provjerili nekim ljudima zulum i nepravdu učinili. Pa je znači Islam i kako jasno definisao kako čovjek treba da se odnosi prema informacijama koje mu dolazi. Vidjeli smo na kraju poglavlja da Allah poslanik Ali se ratu sram u na Tisma je kazao čovjek koji je dovoljno i grijeha i dovoljno mu je laži da prenosi sve što čuje. Vjernik ne može sve što čuje da prenosi. Vjernik mora imati filtere, vjernik mora imati e, islamski odnos prema informacijama koje dobiva i nakon toga te informacije filtrira ili baca, dilituje, briše, zaboravlja ili ih prosljeđuje. <clears throat> ono što je interesantno spomenuti jeste da je Allah poslanik se na najbolji način u svom životu pokazao kako čovjek treba da se obhodi prema određenim pojavama u društvu, odnosno da ih provjerava prije nego što, hajde da kažemo, donese odluku ili e, nešto presudi i prosudi. Pa imamo najpoznati događaj da je došao čovjek Božji poslaniku, ali i selatu selam, pa kaže Allah poslaniče, ja sam učinio blud. Nešto veliko, ogromno. Allah poslanik kaže svojima sahabima, šta je ovom čovjeku, da nije lud, da nije pio alkohol, provjerava. Dok čovjek sam nije, dok nisu ljudi rekli ne može poslanče, znači, taj čovjek povjerljiv, nije alkoholičar, nije, nije lud. On svjesno to tvrdi. Ali ono što je nama interesantno, da lao poslanik provjerava informaciju. Ona trojica ljudi, kada su došla kod Božije poslanika, ali i salatu wasalam, kod njegovih supruga, pa kada su čuli za ibadet Allahu poslanika ali se ratu selam, jedan od njih je kazao ja ću od sada non stop postiti, jedan je kazao ja se neću ženiti, jedan je kazao ja ću cijelu noć klanjati noći namaz. Allahu poslanik kada je to čuo njih je pozvao. Prvu stvar koju je kazao kaže jeste li vi to rekli? Kažu jesmo. E onda Allahu poslanik ali se ratu selam pojasnio je propis pa tako da čovjek treba da zna da je od sunneta Božih poslanika, ali se se selam, provjeravanje informacija. Dođe ti čovjek, kaže, znaš šta je taj i taj priča o tebi, stop, daj broj telefona. E, izvini, molim te, ovaj čovjek tvrdi da si ti to o meni pričao, je tako ili nije? Moramo se naučiti provjeravati informacije. Nažalost, malo je ljudi koji tako radi, ali je to ispravan metod znači obhođenja prema informacijama. <clears throat> Znate kolika je, koliki je problem nastao, s druge strane to možemo kazati da u ispravom obhođenju prema informacijama je spas na dunjalku i na ahiretu. Koliko puta smo donijeli sud o nekome jer smo donijeli sud na osnovu informacija koji smo čuli od ljudi, a te informacije nisu provjerene. Znate kada je u sami Zaid bio u borbi, pa je jedan čovjek, u to vrijeme nevjernik, ubio je nekoliko muslimana, pa je u ibn Zaid krenuo prema njemu da se sa njim sukovi, pa kada je vidio on u samom kaže La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, im islam. a pa u ibn Zaid ništa, sablju i ubio ga je. Nakon bitke osjetio je nešto u grudima, možda sam pogriješio, pa je upitao Allah poslanika, pa mu kaže Allah poslanika, ali se letu selam, jesi li ga ubio nakon što je rekao la ilaha illallah? čovjeka, musliman. Pa kaže Allah poslanić, on je to rekao samo da bi se zaštitio od sablji. Vidio je da ću ga ubiti. Kaže Allah poslanik, a jesi li ti ušao u, u njegovo srce, u njegove grudi, pa da znaš zbog čega i kako je on to kazao. Pogledajte kakav kakav rezultat može nastupiti onog momenta kada se insan neispravno obhodi prema informacijama. Koliko puta smo ljude ogibetili ili smo povjerovali u laž i tako dalje, ili smo ih osudili i prema njima imamo čitav život predrasude jer smo privatili neprovjerenu informaciju. <clears throat> Veoma je bitno da čovjek pazi kada je u pitanju porodica. Koliko puta porodica, brak, djeca, muž, supruga, rodbina, prijatelji, dolaze do velikih problema jer je neko pustio lažne informacije među njih. Muž i žena se posadili zbog neprovjerene informacije. Muž i žena imaju problem s djecom zbog neprovjerene informacije. Čovjek ima problem s prijateljem zato što nije provjerio informaciju. Pa insan treba da pazi u današnje vrijeme da provjeri informacije. <clears throat> Sjetimo se samo slučaja kada Allah poslanik Ali se letu se dozvolio ashabima da odu u Abesiniju da učine hijđu. Prije nego što je učina hijđra u Medinu, bile su dvije hijđre odlaska u Abesiniju, Habešu. Pa jedne prilike kad su muslimani otišli u Habešu, do njih je došla informacija da su kurejšije primile islam, da više nema problema, da nema iskušenja, da nema potrebe za hijđrom. Pa su se ljudi nakon toga ponovo vratili. Kad su došli, vidjeli su da je informacija netačna. U to vrijeme odputovati u Abesiniju i vratiti se zbog čega? Zbog netačne informacije. Pa su neki ostali tu i trpili su iskušenja, a neki su se ponovo vratili. Pogledajte koliko je ljude koštalo neprovjeravanje informaciji. Kada je bila bitka na Uhudu, mušici su bili pustili vijest u eter da je ubijen Boži poslanik. A vi znate u prijašnje vrijeme u bitkama, pa i danas da, ali prija mnogo više ako bude ubijen vođa ako bude, bude ubijen vođa, vođa, ako bude ubijen vođa vojske, u većini slučajeva ta vojska je poražena. Pa su kurejšije pustile u eter informaciju ubijen je Muhammed a.s. Ubijen je Bubekr, ubijen je Omer. To su bili stubovi. Poslanik Ebu Bekr, Omer, pa je Allah poslanik ali se odgovorio i rekao ashabima da im odgovori da su svi živi. I živi je poslanik ali se vratu selam, živi je je Omer. Ali pogledajte kako, kako znači e, su neprijatelji Islama prije, a i danas dan koliko je danas na internetu neprovjerenih informacija, koliko je danas na internetu lažnih profila, Facebook profila, e, lažnih nikova lažnih, brojeva lažnih, ljudi koji neprestano puštaju lažne informacije o islamu i muslimanima kako bi se među muslimanima pravio spor, kako bi dolazilo do svađe, nepovjerenja i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik zna kako da se opodi prema informacijama. <clears throat> Zato ćemo vidjeti i ovo su neki savjeti konkretni kako bi čovjek trebao da se obhodi prema informacijama. Prva stvar, Islam mnogo, mnogo pažnije posvećuje časti čovjeka. Allah poslanik na oprosnom hađu na isti nivu je stavio tri stvari. Vaši životi, vaši imeci, vaše časti su zabranjene, haram. Pa je znači Islam na jedan visoki, visoki stepin uzdigao čovjekovu čast. Pa čovjek, vjernik, musliman treba da se boji Allaha za ono što njegov jezik govori, za ono što piše, za ono što govori, za ono što svjedoči, za ono što tvrdi, za ono što komentariše, treba da zna da će biti pitan i treba da pazi da ne daj Bože ne bude od onih ljudi koji su napali na čast brata muslimana. Isto tako, Islam mnogo važnije posvećuje čuvanju jezika. Jer je jezik taj mali ljudski organ, ali znači može posijati mnogo smutnji. Nekontrolisanje jezika, nekontrolisanje onoga što se piše, onoga što se govori, onoga što se izjavljuje, može koštati insana, pojedinca, grupu, društvo, državu, mnogo, mnogo i može koštati. Zato insan treba da pazi na svoj jezik. Rekli smo da Islam posvećuje mnogo pažnje provjeravanju informacija, pa smo čuli onaj hadij, e, ajet u Kur'an Gala Žešanu kaže in ekum fasikun bi nebein fetebejenu ako vam dođe kakav griješnik sa određenom informacijom, dobro je provjerite. A danas, znači, veoma često imamo priliku da čitamo informacije, nemamo uopšte nikakav, nikakvu predstavu ko je izvor te informacije. Određena informativna agencija, određena televizijska kuća, određen časopis. Znači, jednostavno, e, mnogo je informacija danas koje nisu tačne, koje imaju za cilj da se obruka neko, da se neko sruši i tako dalje. Tako da insan treba da pazi, treba da pazi na tu stvar. Isto tako čovjek vjernik bi trebao da ima lijepo mišljenje, osnova je lijepo mišljenje prema ljudima koji ga okružuju, pogotovo prema ljudima koji zna. Primjera radi. Imaš prijatelja, poznanika, znaš ga, sa njim živiš godinu, dvije, pet, deset, povjerljiv, čestit, vjernik i tako dalje. Sutra ti neko dolazi, zna šta se desilo sa tim i sa znaš šta je rekao, nešto što se ne uklapa u njegovu ličnost. Ne, ne, ne, izvini, molim te. Ja imam lijepo mišljenje o svom bratu muslimanu. Ja njega znam kao čestitog, moralnog, poštenog. Dok se to ne potvrdi, dok to ne vidim, dok ne vidim dokaz, ja u to ne vjerujem. Pa je osnova da čovjek treba da ima lijepo mišljenje o braći muslimanima. Nažalost, nažalost, stotinu puta nažalost, koliko puta sam bio svjedok kada vidim kako se lako udara na čas brata muslimana. Evo najveći primjer ljudi koji su poznati u narodu kao daje. Ljudi radi, pozivaju narod da robuju Allahu, ukazuju na grijehe, ukazuju na devijacije, pozivaju ljudi da budu bolji, da budu moralni, da korisni budu u jednom društvu i onda vidite određenu e, grupaciju ljudi koja je prepuna naboja. Nema tu nikakvog rahmeta, nikakve milosti, nema lijepog mišljenja o bratu muslimanu, Če traži se dlaka u jajetu, traži se bilo šta da se može napakovati tom insanu. Osnova je brat musliman, radi, trudi se, može pogriješiti, svakako da može pogriješiti. Ali koliko je brda dobrih dijela koji čovjek uradio, da li zbog jednog lošeg postupka, jedne rečenice, jednog, treba čovjeka prekrižiti, treba ga kaljati, treba psovati, treba vrijeđati, treba se radovati njegovoj muci. Nažalost imamo mnogo toga. Nažalost imamo mnogo toga. Pa je osnova brat muslima, vjernik, povjerenje. Dok se ne dokaže, dok se ne dokaži suprotno. Pa čovjek znači počinje kad su pitani braća muslimani, čisti grudi. Musliman, ja osnova da mu vjerujem. Dok se ne dokaži suprotno. Isto tako, Allah Žešan kada govori o onom poznatom događaju kada je potvorena Iša radijallahu ta'ala supruga Božijeg poslanika da je učinila blud, Allah kaže leu le id se mi'tumuhu vanel mu'minune. Zašto nisu mu'mini kada su čuli tu stvar? Zašto nisu pomislili lijepu stvar? Kao što je jedna sahabika upitala svog muža kada je čula tu informaciju, kaže a da li bi ti bio zadovoljan da neko priča tako o tvojoj ženi, o tvojoj čerci? Da li se moglo desiti to da tu radi tvoja čerka, tvoja supruga, tvoja majka? Pa nemoguće. Pa kako je moguće da je to uradila Iša radi Allahu ranha, Svi znamo čestita je, moralna, poštena, e, njen otac Ebu Bekr, njena majka, ona supruga Božije poslanika. Zašto vjernici nisu lijepo pomislili? Pa kada vam dođe neka informacija o nekom čovjeku kojeg znate, nekada je to e, efendija, nekada je to muftija, nekada je to političar, nekada je to daija, nekada je to komšija. Znaš čovjeka po hajru, znaš je čovjek e, pošten, čedan, moralan, vjernik. Kaj to je lopov. Kakav lopov? Dok se ne dokaže crno na bijelo. Pa je veoma bitno da imamo jedni od drugima lijepo mišljenje. Isto tako, traženje dokaza. Čovjek dođe i iziđe na, na, na Facebook, na mikrofon priča, na televiziji. Ta je lopov. Stoma, stop, dokaz. Nemaš dokaza. U islamu, alhamdulillah, islam sve te stvari tekako i tekako daje im njihovu težinu. U islamu dođeš za neko, kažeš lopov, odmah sutra ide kod kadije. Kaže ovaj reko lopov, imaš dokaza, to nema, odi vam. Tup, tup, tup, tup, nećeš je nikad. Tako se stvari rješaju, tako se čuva hornet, tako se čuva čast insana. Danas možeš pisaš šta hoćeš. Ova je pokru, ova je prevari, ova je plaćenik, ova je ništa, ne snosiš nikakvu odgovornost. Zato smo prošli put govorili koliko ljudi u današnje vrijeme čestiti, moralni, završi u kaboru. Zašto? Ne mogu se nositi sa tim da ih mediji peru, da su na naslovnoj stranici, da se o njima govori da su ukrali, da su potvorili, da su... Nisu ljudi takvi. Ne može se čovjek sa tim nositi dobije infarkt, ubije se i tako dalje. Pa Islam, a, Islam to reši. Islam to reži u korijenu. Rekao nekog lopov, dokaz. Pa nema, nema dokaza. Dođi, dođi, dođi vam. Tako se to rješava. Čuva se čas insana. Čuva se društvo. Čuva se društvo. Samo na takav način se može sačuvati sigurnost u jednom društvu. Idem kroz grad, i nemam oraha, ne bojim se zeckanja. Dok danas, bez obzira što nemaš oraha, ti se bojiš da ćeš sutra izići na naslovnoj stranici. Pa je ovo ispravan, e, znači način obhođenja pri informacijama, dokaz. Nešto si tvrdio, moraš imati dokaz. Kaže uzvišenje Allah s.w.t. opet, kada govori ovoj potvore iši, kaže Leula džau alehi bi arba'ati šuhedat. Ako oni tvrde to da je iša uradila, zašto nisu doveli četiri svjedoka? Nema svjedoka. Završena stvar. Pa u islamu insan mora paziti ako nešto tvrdi. Mora imati za to dokaz. Nema dokaza. Tišina. Ne smije se, ja mislim možda, nezvanično, po našim informacijama, inicijali m.a, redakcija, to u islamu ne postoji. To u islamu ne postoji. Dokaz crno na bijelo. Ništa više. Isto tako, pravilo je u današnje vrijeme odmah hadisu Božih poslanika da čovjek filtrira informacije da ne objavljuje sve što je čuo, da ne prenosi sve što je čuo, da ne prenosi sve što je vidio. Allah poslanik kaže da došlo na Hadisu, dovoljno je čovjeku grijeha, dovoljno mu je laži da prenosi sve što je čuo i vidio. To je bilo za vrijeme Božijeg poslanika. Šta mislite danas u vremenu islamofobije, u vremenu kada najveći neprijatelj Islama drži u svojim rukama medije, kada svakim danom Allah zna koliko stotina netačnih informacija se upumpa u eter protiv muslimana i protiv islama. Čovjek musliman onda mora otvoriti hiljedu očiju, da ne bi, ne daj Bože, povjerovo u neku netačnu, netačnu vijest. I na kraju, čovjek treba da gleda u posljedice koje proizilazi iz neprovjeravanja informacija. Pa smo rekli koliko je ljudi koji su oštećeni, koliko je ljudi koji su čestiti, moralni, uzoriti, koji su napravdi Boga, znači okaljani. Čovjek treba vidjeti koliko je problema u porodci, koliko je, koliko je rodbinski veza pokidano, koliko je problema u društvu nastalo zbog neprovjeravanja informacija. I na kraju čovjek treba da zna da će biti odgovoran za sve što kaže, sve što rekni, sve što objavi, sve što ustvrdi. Napisao, tvrdio, prenosio, šerovao. Zato ja sam više puta o tome pisao i govorio. Čuvajte se, braćo moja draga i ciljne sestre, da nešto lajkate. Ja dosta puta kada vidim neki loš tekst, odem pogledam ko je odobrio taj tekst. I onda vidite neki ljudi koji sutra kada upitate, brate, otkud tvoj lajk, like, ma kaj ja to nisam ni pročitao. Čuvajte se toga. Da čovjek stavi svoj lajk like na neki tekst, a nije ga pročitao. Napada se čast muslimana, daija i tako dalje, i ti dole nako površinski lajk. Like. Ili šeruješ, objaviš kod sebe. Ma ne znam, kaže, šta je, ja sam to onako. Nemoguće. Čovjek će biti pitan šta je lajkao. Lajkanje znači odobravam, sviđa mi se, u redu, baš je dobra ova stvar. Prenosim nešto, prenosim jer mislim da je tačno. Osim da čovjek napiše ovo je netačno pa prenese tu vijest, ukazujući na njenu neispravnost. Pa čovjek treba da zna Bez obzira. Bez obzira. Zato sudnji dan traje 50.000 godina. Za svaki sekund. Za svaki like. Za svaki post. Za svaki ulazak na internet. Za svaki pogled. Za svaku riječ. Za sve ćemo odgovarati. Pa insan treba da pazi. Internet je velika blagodat, ali isto tako, internet je velika prilika da čovjek nanese mnogima zulum i nepravdu i da uradi grijeha, znači mnogo, mnogo više nego što ih je mogao urati bez interneta. Nakon toga, Imam Enervi u 263. e, poglavlju kaže lažno svjedočenje najstrožije je zabranjeno. Znači, nakon što je govorio generalno o laži, Imam Enervi počinje da govori o određenim određenim vrstama laži. Jedna od posebnih vrsta laži koja je strogo zabrana u islamu. Vidjeli smo, imali smo vrstu laži da čovjek slaži da je usnio nešto što nije usnio. Jedna od vrsta laži u islamu koja nanosi mnogo štete društvu jeste lažno svjedočenje. Čovjek ode na sud i svjedoči za nešto suprotno onome što je istina. To se u islamu smatra lažno svjedočenje i u islamu je mnogo, mnogo, strogo zabranjeno da čovjek ode i posvjedoči nešto suprotno onome što se desilo. Ili posvjedoči nešto što ne zna. U islamu čovjek može svjedočiti samo što je vidio, samo ono što zna, apsolutno. Mimo toga ništa. Ne može ništa svjedočiti. Pa je u islamu strogo, mnogo strogo zabranjeno da čovjek lažno svjedoči. Da te ljudi pozovu, namontiraju proces i kaže, e, ti samo kaži, desilo se to i to tako. Ti ni vidio, ni znaš, ti to ko papagaj ponoviš. Jedan od najvećih grijeha u islamu. Kažu uzvišenje Allah svema wa e, odnosno je prvi ajet koji imam nevi citirao, jesu riječi uzvišenog Allah u suri Hajj, bu قَوْلَ zur i klonite se neistinitog govora. Ovdje ovaj neistinit govor je jedan širok pojam, a on obuhvata neistinit govor prilikom svjedočenja. Znači imam nevi citirao jedan općenit ajet, a taj ajet sa svojom općenitosti obuhvata i lažno svjedočenje. Pa je ovaj ajet dokaz zabrani neispravnog i lažnog svjedočenja. Kaže opet u sljedećem ajetu Allah Đelšanu وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ I ne povodi se za onim što ne znaš. Pazi, čuvaj svoj jezik, ne povodi se za nečim što ne znaš. Ne možeš se dočiti nešto što nisi vidio, nešto što ne znaš. ne možeš se ti lažno jer ćeš biti pitan za svoj jezik, za sve što si njime rekao. Kaže se e, u sljedećem ajetu suri El Fejr Inna rabbeke ledil mirsad Gospodar je tvoj doista u zasjedi. Ibn Abbas kaže komentašić ovaj ajet Doista tvoj gospodar je u zasjedi u smislu vidi i čuje šta njegovi robovi govori. Zna njova dobra djela, zna njova loša djela. Pa onog momenta kada ode čovjek lažno svjedočiti, treba da zna da uzvišeni Allah tog momenta vidi i čuje, vidi i čuje ono što on lažno svjedoči. I na kraju kaže se u, u, u riječima uzvišenog u suri Al-Furqan kada opisuje robove milostivog, Allah Žešan kaže وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ zur i oni koji ne svjedoče lažno. Opis robova milostivog jeste i to da oni ne svjedoči, oni ne svjedoči lažno svjedočanstvo. Tako da čovjek vjernik treba da zna u islamu i strogo zabranjeno lagati, a jedna od vrsta laganja, posebna vrsta, posebno izuzeta zbog štete koja proizilazi. Jer onog momenta kada čovjek lažno posvjedoči, šta se dešava? On na taj, na taj način je uzurpirao nečiji hak, on na taj način je nekog potvorio, on je na taj način nekoga obespravio, a vi znate da u islamu uvijek i dobra djela se mnogo više vrednuju ako su vezana za nekog drugog Isto tako i grijesi. Drugačije kad čovjek čini grijeh između sebe i Allaha. Čovjek uzme i pije alkohol. Sutra želi da se pokaje, sam kao ja rab, neću više. Kajem se, ja rab, neću više piti alkohol. To je teoba. Ali kada napraviš grijeh prema nekome, kažeš ja rab, ja više neću svjedočiti lažno. Ali šta je sa onim svjedočenjima gdje si ti čovjeka potvorio? gdje se od njega uzelo nešto bespravno, moraš to još na dunjalku riješiti. Pa su grijesi koji nastaju kao plod lažnog svjedočenja dodatni problem. Na taj način jedno društvo je nestabilno. Ne, nisi siguran. Doveš čovjek će te tužit, dovede lažni svjedoke i ti ode svirat. Ništa, ni kriv, ni dužan. To je ogromna nepravda. Pa zato čovjek Znači treba da zna da Islam strogo, strogo, strogo zabranjuje lažno svjedočenje. Kaže se u vjerodostojnom hadijskoj bilježi imam Buhari Muslim od Ebu Bekreta radijallahu ta'ala anhu prenosi se Allah poslanik ali se selam upitao jedne prilike svoje sahabe hoćete da vam kažem koji su to najveći veliki grijesi Ekberur kebair u islamu imamo dvije kategorije grijeha. Imamo velike i male. Sad ovi veliki grijesi, oni opet imaju najveći veliki grijesi i manji veliki grijesi. Pa kaže jedne prilike Allah poslanik svojima sahabima, hoćete li da vam ja kažem koji su to najveći veliki grijesi? Pa kaže Allah poslanik ali, salatu wasalam, Prva stvar, pripisivanje Allahu druga. Da čovjek u nečemu pripiše Allahu sudruga. Nažalost, živimo u vremenu i prostoru kada velik broj ljudi u svome neznanju čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako kroz ibadete, tako i kroz druge svoje postupke. Ljudi nekoga ili nešto izjednačavaju sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala je tvrte zemlje i nebisa. Uzvišeni Allah je jedini koji zaslužuje da mu se robuje. Uzvišeni Allah te ima imena i svojstva u kojima mu niko nije sličan. Ni u čemu ove tri stvari nije dozvoljeno nekoga stavljati na razinu sa uzvišenim Allahom. Ne može se nikome i ničemu činiti ibadet osim Allahu. Ako činimo ibadet nekome i nečemu, mimo Allaha, tada smo mi učinili sirk tada smo nekoga stavili na razinu sa uzvišenim Allahom te barake ta'ala. Isto tako, neispravno je smatrati da bilo ko može nešto stvoriti, da bilo ko može nekoga usmrtiti, da bilo ko nekoga može oživjeti. Sve su to stvari koje se apsolutno vezuju za uzvišenog Allaha te barake ta'ala kao gospodara zemlje i nebesa. Isto tako, u svojstvima i imenima Allah Đeršanu je savršen. Allah šamo sve vidi. Allah Đeršanu sve čuje. Allah sve zna. Pa je neispravno nekoga ili nešto stavljati na taj nivo. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, najveći veliki grijeh je širk. Allah Đeršanu kaže u Kur'anu Inna Allahe la yugayiru Inna Allahe la yagfiru en yushrake bihi. O yagfiru ma dune zalike ješa. Allah nikome oprostiti neće. Da širk učini. Oprostit će ono što je manje od toga. Misli se ovdje da čovjek umri sa širkom. Čovjek se može za širk pokajati na dunjaluku. Ali ako umri, činio je širk, nekoga smatrao ravnim za uzvišenim Allahom to mu se neće oprostiti na sudnjim danu. Pa kaže Allah poslanik ali se selam, prvi taj veliki grijeh jeste pripisivanje Allahu sudruga, drugo jeste biti neposlušan roditeljima. Allahu ekber. Neposlušnost roditeljima u islamu je na tolikom nivou da je to ne samo veliki grijeh, već je to jedan od najvećih velikih grijeha. A kako i ne bi bilo? kada čovjek samo dunjalučki pogleda šta su roditelji truda, muke, napora, živaca, novca, zdravlja utrošili u svoje dijete. Koliko majka trpi dok dijete nosi, kada se rodi, koliko je to nježno i maleno, koliko treba paziti, koliko treba odgajati, koliko neprespavanih noći, koliko ljuljanja, koliko odlazaka doktoru, koliko pažnje, koliko brige, koliko sikirancije, koliko novca i na kraju da dijete bude nepokorno svojim roditeljima. Zato je u Kur'anu došlo وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Najveći grijeh je Allahu pripisati sudruga i odmah drugi najveći grijeh je biti nepokoran roditeljima. Najveći ibadet je robovati Allahu, najveći ibadet nakon toga jeste pokornost, dobročinstvo svojim roditeljima. Zbog svega što su oni uložili, uložili u nas i naš život. Pa je znači jedan od najvećih grijeha u islamu nepokornost roditeljima. Nepokornost roditeljima svakako ima svoje granice. Jedna od tih granica jeste da pokornost roditeljima je ograničena onim što je dozvoljeno. Pa smo rekli da ako roditelj traži od djeteta nešto što je neispravno, neće se dijete svome roditelju pokoriti u tome, ali će pokušati na najblaži i na najljepši način da pojasni da ne može da mu se pokori onome što je zabranjeno. Ali u svemu drugome treba da bude pokorno i da se čuva nepokornosti svojim roditeljima u svemu što je dopušteno i halal. Kaže se u ovom hadisu debu Bekreta, da je poslanik rekao, znači dva su velika grijeha, širk, nepokornost roditeljima, pa kaže prenosioc, bio je Boži poslanik naslonjen. Bio je naslonjen, ovog poslanik i tu je govorio. Pa je ustao zbog bitnosti onoga što će još kazati, da bi pažnju ljudi dodatno privukao, pa kaže, bio je naslonjen. A onda je sjeo i rekao i lažno svjedočenje. Ponavljajući toliko to da smo mi pomislili da hoće već jednom prestati ponavljati tu stvar. Znači, Boži poslanik je sjedio s Haba i kaže, hoćete li da vam ja ukažem na velike grijehe? Kažu, hoćemo vam Allah poslaniče. Kaže, širk, da nekoga stavite na razinu sa uzvišenim Allahom. Da budete nepokorni roditeljima. Nakon toga se ispravio, pa kaži i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje. Kaže prinosioc, toliko je ponavljao riječ, lažno svjedočenje, da smo mi više shvatili smo ja Rasulallah dobro, kao, kao da hoće već jednom prestati. Dovoljno reći jednom, dva put, tri put. Zbog čega? Zbog bitnosti zbog opasnosti, a naročito u današnje vrijeme, kada su ljudi ljigavi, kada su ljudi spremni za šaku para, za šaku dunjalučkog interesa, za auto, za vikendicu, za plac i za dozvolu i mnoge druge dunjalučke privilegije za posao, spreman je prodati i mamu, i babu, i državu, i naciju, sve živo. Pa je zato u poslanik ovako zaprijetio. I lažno svjedočenje, i lažno svjedočenje. Čuvajte se lažnog svjedočenja. Pa je ovaj hadis jasno, jasno, znači jasna poruka koliko je u islamu strogo zabranjeno lažno svjedočenje zbog svih negativnih konotacija koji nastaju kao plod lažnog svjedočenja. Zato smo prošli put i govorili, ako čovjek i u situaciju da mora nešto slagati, onda jedan od uvjeta jeste da to njegovo laganje neće nikom drugom štetiti. Ako čovjek dođe i hoće slagati lažno svjedočenje, to će apsolutno nekome štetiti. Pa čovjek, vjernik, treba da bude daleko, daleko od pomisli da lažno, da lažno svjedoči. Nakon toga jedno interesantno i lijepo poglavlje, mi ćemo ga početi, pa ako Bog da koliko uspijemo večeras da ga, da ga ako Bog da završimo, jedno novo, eh, interesantno poglavlje, eh, a to je 264. Eh, poglavlje, strogo je zabranjeno poimenčno proklinjati čovjeka ili životinju. Pogledajte koliko je Islam savršen i lijep da je zabranio ljudima da jedni drugi međusobno proklinju da čovjek kaže Allah te prokleo, proklet neka si i tako dalje. Islam strogo to zabranjuje. Znači, ovo je poglavlje zabrana, pa smo rekli da imam ne bi počeo da govori o zabranju koji se vezuje za jezik. Jedna od zabrana vezanih za jezik jeste i zabrana proklinjanja. I ne samo to. U islamu, ovo vam pokazuje koliko je islam savršen, koliko je islam lijep, koliko je potpun, koliko je univerzalan, Islam zabranjuje da čovjek pojedinačno proklinje čovjeka nevjernika. Čovjek nevjernik muslimanu je zabranjeno da kaže ti lično da si. Muslimanu je zabranjeno da životinju proklinje. Životinja. Naljutio se čovjek na, na konja, na kravu, na ovcu, na kozu, bez obzira što si ljud. Ne možeš reći ovci prokleta neka si. La ilaha ima li, ima li igdje na svijetu to savršenstvo? Vi pogledajte šta su u ratu muslimanima, bošnjacima radile njihove komšije. Kako su ih ubijali, kako su ih mučili, kako su ih torturisali, šta su im sve radili. Nama muslimanima zabranjeno da rekneš čovjeku muslimanu, nek si prokrit. To je vjera, to je savršenstvo to je preciznost, to je potpunost, to je univerzalnost, to nema nigdje na svijetu osim kod nas, kod muslimana. I mi se time dičimo, se, mi se time ponosimo. Ne može životinji reći prokleta neka si. Griješan se ako Čovjek da proklinje nevjernika, nevjernika, griješan je zbog toga. Griješan si što proklinješ čovjeka nevjernika. Ima li to igdje? Nema nigdje. Da se na takav način ljudima garantuju prava, životinjama. Dođu nam ljudi od prije deset godina, izmisli nešto, žovu se prava životinja. Halo, dođite u islam, da vidite prije 1400 godina, da islam zabranjivao da se životinji kaže neka si prokleta. Ima li to igdje? To nema nigdje. Obiđite svu planetu, pročitajte sve knjige, pročitajte sve religije, pa ćete vidjeti ima li igdje takav respekt, takvo poštovanje, takvo uvažavanje životinji. Životinje možeš reći neka si proklita. Životinja. Ne, ne može. Ne može. Zabranjeno. Pa kaže imam Nevi, strogo je zabranjeno, poimenično, znači lično nekoga, proklinjati čovjeka ili životinju. Ovdje kad se kaže čovjeka, misli se i na muslimana i na nemuslimana. To je savršenstvo i potpunost islama. U 1551. hadisu od Zaid, ibn, eh, od Ebu Zejda Sabita, el Ensari radi Allah, prenosi, a on je bio jedan od onih koji su prisutovali prisezi, poznato kao Ridvan, da je Allah poslanik se salatu wasalam kazao ko nečim izvrši samo ubijstvo, time će biti mučen na sudnjem danu. Druga stvar, čovjek nije obavezan izvršiti zavjet ako je ono na što se je zavjetovao iza njegove mogućnosti. A proklinjanje vjernika je isto kao i njegovo ubijstvo. Hadis, znači Allah poslanik se Siratu Selam, u mnogo svojih hadisa znao je izreći po tri i četiri različita propisa koji se međusobno nikako ne vezuju. Znači znao je nekada izdiktirati 3, četiri, 5, 6, 7 stvari koje su uopšte nisu vezane jedna za drugu. Znači nabroji neke stvari koje su zabranjene, neke koje su dopuštene i tako dalje. Pa i ovdje Allah poslanik se Siratu Selam Spomenuo prva stvar, kaže, ko nečim izvrši samoubistvo, time će biti mučen na sudnjem danu. U islamu je strogo zabranjeno izvršiti samoubistvo. Strogo je zabran čovjek da na sebe podigne ruku. Jedna od stvari koja čovjeka od, hajde da kažemo, odgoni ga od toga, ili ga zabranjuje, ili ga spriječava od suicida, jeste i to da zna čovjek, onako kako se ubije i onim čime se ubije, tako će isto biti mučen na sudnjem danu. Pa to čovjeka u jednu ruku, hajde da kažemo, e, spriječava da se odluči na taj korak suicida, samoubistva, zato što će, znači nisi ti tu, izvršio si samoubistvo, ne daj Bože, skočio si s mosta, ubio se pištoljem ili nešto drugo, nije tu kraj, ne, tako ćeš biti kažnjavan na sudnjem danu isto. Pa je to jedna od stvari koja čovjeka sputava da ne daj Bože, bude od ljudi koji razmišljaju o samoubistvu. U islamu je znači ljudski život dar od uzvišenog Allaha njegovom robu i čovjek nema pravo da prekine svoj život bez obzira kakva iskušenja da doživi. Svakako, e, nakon što smo konstatirali da je samoubistvo strogo zabranjeno, i da će osoba koja izvrši samoubistvo tako biti kažnjava na sudnjem danu, ostaje ipak obaveza pojasniti da čovjek ako bi izvršio samoubistvo, on na taj način nije izišao iz vjeri. On je i dalje musliman. Ostao je musliman. Jer on ima temelj. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Došli smo u teški momenti, izvršio sam Mi kažemo, to je jedan od najvećih grijeha u islamu. Tako će biti kažnjava na sudnjem danu ali on musliman. Treba mu klanjati dženazu. On je potreban Allahovog rahmeta i milosti. Njemu je potrebno da se za njega dovi. Nekada nam se desi u našem, e, da kažemo, komšiluku, gradu, kvartu, Neko izvršio samoubistvo, pa ljudi počnu pitati da li je dozvoljeno takvoj osobi klanjati dženazu. Da, treba takvoj osobi klanjati dženazu, definitivno. Ima stav učenjaka da su kazali da određeni ugljedni ljudi, autoriteti, jednog da ne trebaju biti na dženazi kao vid bojkota. Kako neko sutra kada mi počeo razmišljati kaže ja bi izvršio samoubistvo, ali onda kaže ali neće mi efendija, muftija, e, taj alim, taj daje doći na dženazu bojkotujući to što sam ja uradio, pa će ga tu jednu ruku spriječiti od tog lošeg djela. Ali da li je čovjek musliman? Sigurno je musliman. Ovo nikako, ne daj Bože, nije e, e, opravdanje ovog velikog grija, ali je tumačenje vjeri i tumačenje propisa. Znači, ostajemo na platformi dar Allahu prema ljudima je život. I zabranjeno je, strogo zabranjeno, jedan od najvećih griha čak se znači spominje termin haridine fiha, Čovjek koji izvrši samobistvo, ostaće vječno u vatri. Toliko dugo će ga mući da će pomisliti da je vječno. Ali opet on je musliman, on je musliman i njemu je obaveza da se klanja džednaza, da se okupa, prije toga da se zamota u čefine i da mu se klanja džednaza. Kaže Allah druga stvar u ovom hadisu, čovjek nije obavezan izvršiti zavjet ako je ono na što se je zavjetovao i sa njegove mogućnosti. Čovjek se zavjetuje, navodi islamski učenjaci, kaže zavjetujem se Allahom da ću podijeliti metak tog i tog čovjeka sadaku. Ma to nije tvoje da ti to možeš podijeliti. Ili zavjetujem se da ću neku pticu uvatiti i e, žrtvovati ili ne znam nešto što nije u tvojoj mogućnosti, pa onda insanu nije obaveza da to učini. I zadnja stvar, kaže Allah poslanik, a proklinjanje vjernika je isto kao i njegovo ubijstvo. Allahu ekber. Imamo mi tu jednu skupinicu mladinaca koji se nerijetko upali njihov iman, znači pa onda počnu, počnu proklinjati daje, proklinjati ulemu, proklinjati komšije, proklinjati rodbinu, proklinjati rođake, proklinjati roditelje. To je samo dokaz njihovog džehla, njihovog neznanja, njihove, njihove E, mladosti, ni ove nezrelosti, da osnovne temeljne principe vjeri ne znaju. Vjerniku je zabranjeno proklinjati insana, pa makar evo kaj taj čovjek je nevjernik, dobro, zabranjeno nevjernika proklinjati. Ne može, znači, čovjek vjernik, vi ćemo poslije, Allah poslani kaže, nije vjernik, le'an, nije vjernik, nije njegovo svojstvo, nije svojstveno vjerniku da on proklinje druge ljude. Vjernik je merhametli, vjernik je, insan, znači daleko od toga da se spusti na nivo da druge ljude proklinje. Jer proklinjati u arapskom jeziku kažu elane je odaljavanje od Allaha, odaljavanje od Allahovog rahmeta i milosti. Pa vjerniku, vjerniku ne doliči da ljude proklinje, da ljudi se udaljavaju od Allaha. Pa kaže Allah u u ovom hadisu, vjernika isto, e, proklinjanje vjernika isto je kao i njegovo ubijstvo. Kažu komentatori hadisa, između njih je imam Nevevi i drugi, kaže misli se u grijehu. Ubijstvo vjernika, koliki je grijeh ubiti vjernika, isti toliki grijeh je i proklinjati vjernika. Allahu ekber. Pogledajte savršenstva Islama, pogledajte ljepote Islama, da čovjek nekoga proklinje. Kaže, proklet bio više. Te riječi su teške kao ubistvo vjernika. Allahu ekber. Koliko je Islam plemenit, koliko je lijep, koliko poziva na bratstvo, na milost, na rahmet, na suživot, da je prokljestvo vjernika da ga proklinješ na nivou kao da si prolio njegovu krvu. Pa se čovjek vjernik treba odgajati, treba paziti, treba čuvati. Treba čovjek da dovi za ljude. u vjerniku je dozvan da dovi za nevjernik. Ako je neki problem reci Allah te uputio. Ali ne smije da vjernik bude insan koji proklinje ljude odaljava ih od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik ali salatu salam u sljedećem hadisu La yakunu al-la'anune šufa'a'al wala šuheda al qiyame Oni koji mnogo proklinju neće na sudnjem danu biti ni šefađe, niti će biti svjedoci. Znači, ljudi koji su ono baš, šta god, Allah te prokleo, Allah te ubio, Allah te... Takvi ljudi neće se zauzimati na sudnjem danu za svoje rođake, za svoje prijatelje. Znači, u, u islamu mi vjerujemo da na sudnjem danu ima jedna stvar koja se zove šefaat, zauzimanje. Jedna od stvari jeste da će i vjernici, određeni vjernici, moći će se zauzimati za određene ljude iz svoje rodbine i tako dalje. Kaže Allah poslanik, la'anun, oni koji mnogo proklinju, oni neće moći. Oni neće biti kategorija koja će moći da se zauzima za nekoga na sudnjem, da sudnjem danu. Kaže se u sljedećem hadisu, 1554. hadisu od Semure ibn Nudjunduba, prenosi da je Allah poslanik rekao, nemojte proklinjati jedni drugi zazivajući Allahu prokljestvo, Allahu srđbu ili džehennemsku vatru. Allahu poslanik zabranjuje da čovjek jedan drugog proklinje. Da kaže Allahova srđba na tebe, Allah te prokleo, Allah te bacio u vatru, nemojte, kaže, jedni drugi na taj način proklinjati i nemojte se jedni prema drugima na taj način obhoditi. 1555. hadis od Ibnu Mes'uda se prenosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao ono što malo prije spomnja lejse li mu'minu bi ta'anin wala al-la'an wala fahish wala Ibn Mes'ud kaže vjernik ne vjernik u to ne doliči nije vjernik takav vjernik ne proklinji vjernik nije vulgaran i vjernik nije bestidan četiri stvari koje je Ibn prenosi od Božije poslanika, ali se svako bi od nas trebao da se ovdje preispita. Ne daj Bože, da li ima pri sebi ta svojstva, a poslanik kaže ne bi vjernik trebao da bude takav. Vjernik se ne bi trebao spuštati na takav nivo, pa kaže lejsel mu'minu bi ta'an, vjernik nije neko ko vrijeđa, ko bocka. Vjernik ne vrijeđa, vjernik čuva svoj jezik vjernik je mehak, vjernik je milosti, vjernik dovi, vjernik pojašnjava, vjernik, njegov govor je, znači, mehak, lijep, blag, nije vjernik onaj koji vrijeđa, u smislu ne kažemo nije vjernik da je ne da Boži izišao iz vjeri, već vjerniku to ne doliči da bude takav. Pa kaže, lejsel mu'minu bit ta'an, wala el laan Vjernik ne vrijeđa, vjernik ne proklinje. Ne doliči vjerniku da bude od onih koji proklinju. Vjernikovo srce je puno rahmeta, milosti. Vjernik dovi za druge ljude, vjernik poziva, vjernik pojašnjava, ali ne proklinji, ne doliči to vjerniku. Kaže se, vjernik ne proklinje, vjernik nije vulgaran i nije bestidan. Imate ljudi nešto što kaže, E, toliko je bestidno, toliko je vulgar. Drugi ljudi iz njegovog okruženja se stide onoga što on govori. Pa insan vjernik treba da bude, znači, moralan. Da njegov govor bude sladak, da se čuva vulgarni riječi, da se čuva uvjeda, da se čuva stvari. Ne doliči to vjerniku. Vjernik treba da pazi na sebe, na svoje ponašanje, na svoj vokabular, na riječi koje govori, znači treba da budu na nivou onoga što on za sebe tvrdi da je mu'min, da je vjernik, da robuje Allahu subhanahu wa da slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. I e, na kraju dva hadisa, dva različita propisa vezani za ovo poglavlje, iako Bog da ovdje ćemo se zaustaviti nakon ova dva propisa, iako nakon e, ovoga nam dolazi drugi propis. E, vidjet ćemo mnogo hadisa da je Allahu poslanik proklinjao određene kategorije ljudi. Pa moramo napraviti razliku proklinjanja pojedinca i proklinjanja da čovjek kaže Allahovo prokljestvo na one koji su zalimi i nepravedni. To je nešto drugo u islamu. To je dozvoljeno. Ali nije dozvoljeno ono što smo cijelo vrijeme govorimo da čovjek tvrdi za određenu osobu Allah tebe prokleo i tako dalje. Ostaje nam dva propisa iz dva hadisa. Prvi je 1556. hadis od Ebu Derda radijallahu ta'ala prenosi Allah poslanik ali se sam rekao kada čovjek nešto prokuni to se prokljestvo uzdigne ka nebu pa se pred njim zatvore nebeske kapije a zatim se spusti prema zemlji pa se pred njim zatvore i zemaljske kapije a onda krene desno i lijevo i kada ne nađe nikakav put da se spusti, uputi se onome kome je namijenjeno. Pa ako je, ako je on tu klijetu zaslužio, kreta se na njega ispusti. A ako nije, vrati se na onoga koje je prokrijestvo izrekao hadis bilježi imam Ebu Davud i Znači ovdje, nakon što smo konstatirali da vjernik ne treba se spustiti na taj nivo, da nekoga proklinje, Pogotovo, znači, rekli smo žive osobe, ni vjernika, ni nevjernika, ni životinju, zabranjeno. Jedna od stvari zbog kojih je zabranjeno, pojašnjava hadis Allah poslanika, ali se ratu sam, kada insan nekoga prokuni, to prokljestvo ode na nebo. Pa najiđe da su nebeska vrata zatvorena, pa se vrati na zemlju, pa nađe da su nebeske ka, e, zema, zemaljske kapije zatvoreno, pa onda ovdje tamo prema onome gdje je upućeno, prema toj osobi. Ako se, kaže, to desi, ako ono zaslužuje, to se i obistini na njemu. Ali je problem ako se pri toj osobi ne naiđe razlog zbog toga, kaže, to se vrati na insana koji je to izrekao. Pa insan može nekoga da kuni, da ga prokrini, a on jadnik ne zaslužuje to prokljestvo, to prokljestvo se može vratiti na njega. Zato insan vjernik treba da pazi, da bude pažljiv, i rekli smo, ne doliči vjerniku, zabranjeno je vjerniku da proklinje živog insana, bio musliman, bio nevjernik. Čak da je Allah poslanik zabranio proklinjanje životinja, a to ćemo vidjeti iz dva naredna hadisa. 1557. hadis od Imrana ibn Huseina radi Allah kazuje na jednom od poslanikovi sallallahu alaihi putovanja neka ensarika jahala je devu, koja ju je toliko izmorila i dosadila joj do te mjeri da ju je ona proklila. Kada je to čuo Allah poslanika, Ali se ratu sram, rekao je skinite s te devi stvari i pustite neka ide jer je ona ukrita. Kaže prenosioc kao da i sada gledam tu devu kako se slobodno kriječi među ljudima, niko joj ne prilazi. U drugom hadisu, znači pošto u istom kontekstu, od Ebu Berzea e, se prenosi da je kazao jedna je djevojka jahla na devi na kojoj se nalazi njen prtlja, prtlja nekih ljudi. Kada je e, opazila vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam, a taman su je uspinjali uz brdo, što je izdurilo cijelu skupinu, djevojka pokušavajući obuzdati, devu reče, kuš, Allah neka je prokuni. Nakon toga Allah poslanik alaihi reče, neka se s nama na putovanje e, ne druži i neka ne bude deva koja je proklita pogledajte e, tako vam Allaha savršenstvo Islama. Žena je proklila devu, kaže Allah poslanik, nemojte da s nama ide deva koja je proklita. U prethodnom hadisu Allah poslanik ali se vratio sa nam kaže skinite s te devi ono što se može koristi, pustite Ta deva je proklita. Znači životinju je u islamu zabranjeno proklinjati. A kako onda može biti zabranjeno proklinjanje ljudi? pa konstatiramo i završavamo ovo naše poglavlje, znači u islamu je strogo na osnovu e, dosta argumenta zabranjeno je proklinjati ljude, pa smo rekli zabranjeno je proklinjati e, određene osobe, bili muslimani ili nemuslimani, zabranjeno je proklinjati i životinje. Molim uzvišno da Allah subhanahu da nas očisti na putu istini, molim ga subhanahu ta'ala da budem rosti na svojim danu i na kraju subhanike Allahumma rabbihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stafiruke, o etubu Oh.